Knorr. Moses dröjer på Sinai. Av Gud har vi ingenting hört. Moses dröjer på Sinai och halva vårt liv är förstört. Vi vandrar med ögon i rödan glöd och tunga torr. Vi vandrar i bidan på mannabröd, knorr. Vi säger vad var det vi sade? Fast faraos piska ven ett himmelrike vi hade vid hans förbannade sten. Var är våra gårdar i Saron, Aron, du Aron? Men Aron stryker sin gyllene kalv och dansen går under himmelens valv. Vi vet varken in eller ut till slut, men Moses var ingen profet. Nej, Moses var ingen profet. Hans brinnande en var ett radiumsken och idel elektricitet. Idel elektricitet. Vi vandrar med ögon i rödan glöd och tunga torr. I kronisk bidan på mannabröd i knorr.